prace terapio contra aidoso en germanio oni intensas en la venonta yaro lanci la monscale unuan clinican studon pri potenziale saniga hoivo aidosa terapio cun hoc pacientoi genetiche modificatae praceloi cun aparte disvolvita enzimo estas la cefai elementoi. Temas pri clinica academia studo, diris medicinisto de renoma instituto en Hamburgo. Unua foie, per combino de pracela cae gen terapio, la hoi viruso estu eltondita cae eliminita el la genaro de infectitae celoi ciui gis nunai terapioi contrau aidoso celas, intertempe successe, haltigi la quantan crescon de la retrovirusoi. Per tio eblas reducti la virusan chargion en la sango de la curazzata homo sub la soilon de pruveblezzo, cae per tio mal ebligi je vido la crashon de la immunsistemo. Tamen, restas la problemo che la genaro de la HOI virusoi estas establita en la immunceloi, cae che la quanta cresco de la viruso ciam de nove povas ekflami. Nove disvolvita tecnologio, kiu aplicas genton dilon por la arte farita enzimo brec unu, malfermu tutte novan voion. La principo dum la venonta iaro unua foie estos testata cae priugiata ce hoc pacientoi en universitata clinico de Hamburgo, clarigis la medicinisto. Tio ocasos en la clinico por pracel terapio de la hospitalo. Oni elprenos el la paciento praceloin de la sango, cae ili estos infectitai per la genaro de brec unu. La arte farita enzimo capablas el tondi la genaron de hoivo el infectitai blancae sangoglobetoi au el praceloi cae tiel elimini la viruson. La pacientoi tiam re ricevos in praceloin, ciui tiam enhavos la gen informaron por prec unu. an la el ili ecestantai maturigiantai blancae sangoglobetoi estos tiel protectatai contra hoivo. La enzimo activigas nur se ocasis infectigio de cielo per hoivo la disvolvado de la procedo ocasis en biotecnologia entrepreno de Hamburgo. Unue, antau la pracela terapio, ocasu ancorau per medicamenta curazzado por la elimino de ancorau existantai ancau hoivo positivai praceloi en la medolo, osto cerbo sed en posta estonto oni volas laueble resigni pritio. Oni esperas, che la gen technique modifitae praceloi havos evoluzian avantagion, cae che ili, per natura selectado, pli bone pli multigios, au maturigios, al plida praceloi sen hoi vo tiel post la terapio povus ec esti immun sistemo sen hoi vo.